सॼे पासे सुभाणे अलाह पाक आहे ताल मुंहिंजी शिरकूं बुलंदो तंहिंखां जेकी शिरकु कनि हुनखे सूर फूके हूंदो फूक में फूक में नड़ी फूक जी थींदी सभु बेहोश थी वेंदा जेके आसमान ज़मीननि में आहिनि इलाही मन जंहिंखे अलाह ताला घुरे रिवायत में अचे थो त रब तबार ताला जॾहिं हुकुम कंदो इसराफ़ील अल फूक फूकींदो सारी काइनात फना थी वेंदी बसि बेहोश थी वेंदा सभई इहा ॿी फूक आहे हिकिड़ी फना जी फूक हूंदी ॿी वरी इहा फूक हूंदी जो माण्हू उथंदा ॿी वरी पोइ फूक हूंदी जंहिंमें बेहोश थी वेंदा अलाह मनशा अरब अलाह जंहिंखे अलाह घुरे उहो पाण फरमाईंदो आहे त पहिरियों पहिरियों मां होश में ईंदुसि ॾिसंदुसि त अलाह तबारक तबारकाला जे अर्श जे पाए में हथ जी बीठो आहे या त अलाह ताला हुन तूर जबल ते बेहोश जे में हिनखे न कयो आहे ॿियो वई बेहोशी हुनजी या त अलाह ताला हुनखे अॻियां सो पैदा कया सभई माण्हू थी वेंदा अची वेंदा नूर ज़मीन पंहिंजे रब जे नूर खे चिमकाईंदी अलाह जो हुकुम ज़ाहिर थींदो किताब दफ़्तर रखियो वेंदो जीअं बि आंदो वेंदो शायदि आंदा वेंदा जेके कूड़ हणनि उन्हनि जे मथां शायदि थींदी नबियनि नबीअ त थिया नबीअ पर ॿिया हुनजा शायदि हूंदा उमती जो उन्हनि खे दीन पहुतो पोइ वरी इनकार कंदा ख़ुदा वटि शायदि चवंदा त न साईं दीन पहुतो तुंहिंजे अलाह जो फ़ैसिलो थींदो आहे त सच सां जेके न विया आहिनि अल्ला ताला कहिड़ी शइ ॿुधी आहे उन्हनि खे सम्झ में अचे कालम ख़ज़ानो तव्हां चवंदा तव्हां जदारो आहे अलम यादि कुम रसूल हे कम वक़्तु हो तव्हांजो रसूल कोन आहे अॼु हेॾे आया आहियो तव्हां उहे त तव्हांखे ॿिए पासे ते वठी वञनि हा जतल अलकुम किताब अलाह अलाह जो क़ुर तव्हां ते पढ़ी पिया ॿुधाइनि तव्हांजे जिन समुझो तव्हांजा माण्हू रसूल थी आया तव्हां ॾे उन्हनि तव्हांखे ख़बरूं कयूं तव्हांखे तजारी था अॼु कहिड़े ॾींहं खां हेॾे ॾुखे ॾींहं खां तव्हांखे तजारियूं कालो भला हाओ भला हरकत कलम अलाह जी ॻाल्हि साबित थी वेंदी हाणे हाओ छा आहे सलाम हुजे तव्हां वॾी इज़त वॾो अलाह जी तारीफ़ सच ॻाल्हायो पंहिंजे वाइदे खे असांजे वाइदे खे पंहिंजे वाइदे खे सचो कई अर्ध न जनत ऐं ज़मीन जेका आहे असांखे जिते बि जनत में रहूं असांखे ज़मीन जो असांखे ॾिनई माना वारी असांखे हिन ज़मीन जो न त भव घर बणायूं असां जनत में घुरूं माना अलाह ताला हुनखे एॾो वॾो मुल्क ॾेखारींदो चवंदा त हेॾो मुल्क हेॾी ॻाल्हि हीअ अदा करे छॾी कमु कंदड़ वॾी इज़त आहे वॾो अजराए जी तारीफ़ पिया पढ़ंदा थी वेंदो वकील जी तारीफ़ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم أهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليظهروا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب <clears throat> وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرونه ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم أن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت ذلك هو الفوز العظيم सूरत मोमिन बि हिनखे चवनि सूरत काफ़िर बि हिनखे चवनि ॿ नाला उहो आहे पलम मां आसफ उन्हनि ताक़ाबनामे अगरत नाम अजमेर وجعلناهم سلفا ومثل للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يسدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه إلا جدلا بل قوم خاسمون इन्हनि ॿिनि आयतुनि जे नाले चवनि था इहे नाले जे अंदर में जेका ईमानी दौलत मस्तूर आहे ऐं उहा जॾहिं हुनखे हिदायत कई थी वञे त उभरी निकिरी थी पवे उनजो हिकिड़ो असर ॿुधाए थो ऐं इहो बयान आहे क़ुर जे अवाइल आयतुनि में अॻ में ईमान लिकाईंदो फिराउन जे ज़माने में हज़रत मुसाल इस्लाम खे बि ख़बर थी अहिड़े तरह सां हिननि में बि केतिरनि शख़्सनि जे अंदरि ईमान अंदरि मज़बूत इहो मज़मून हिन में टिनि चइनि आयतुनि में हिते बयानु थियो हा मीन हे जो अदद आहे अठ सालनि में अनवर सलाह ज़ाहिर थी ऐं अठनि सालनि खां पोइ अनवर सलाह तरक़ी नाज वग़ैरह जो मामिलो बि हिन खां बाद थियो ऐं हिन वक़्त में हज़ूर अनवर सलाह पंहिंजूं ॻाल्हियूं घणियूं परे परे ताईं पहुचाए चुका आदत हूंदी सम्झ में अचे थो त इहा मुस्तक़िल इबादत बि आहे हितो शदीद लेखा अज़ाब ॾियण वारो सख़्तु अज़ाब ॾियण वारो बेफ़रमाननि खे एॾी वॾी कुदरत ऐं वॾी कुवत जो हिकिड़े तरफ़ अलाह तबारक मताल आहे पंहिंजे ॿाननि खे इनाम अहसान जूं बारिशूं करे थो वरी जिते बदिलो मिलंदो त नेकीअ ते हुनखे चङो बदिलो मिलंदो बुराई ते अलाह ताला जी पकड़ हूंदी सख़्तु तौल वॾी ताक़त वारो आहे ला इलाही अलाह खां ॿियो को बंदगी जे लाइ कोन्हे इलाही मसीर उन जे तरफ़ आहे करणु मर्ज़ ऐं वाकियो हिकिड़ो थो अचे पियो अजीब वाकियो आहे ज़माने में संदसि ख़िलाफ़त जे दौर में हिकिड़ो संदसि को फ़ौजी हुयो वॾो बहादुर जंग जूं पर ईअं रिफाहियत जे अंदरि अची वियो रस्ते खां हटी ग़लति पासे ॾे हली वियो हज़र उहो फारूक जंग जांच कराई इफ़ हिकिड़ो हमराह हिनखे महसूसु न थियो त मुंहिंजो उहो काॾे पहुची छो त तफ़क़त सही रहंदो फारूक में तमामु घणो हूंदो जाच हुयो शामी मां अल जी तारीफ़ मोकिलियां अलाह हू जेको अज़ीज़ अलीम आहे ऐं ज़बरदस्त वरी कुवत वारो आहे माना इहा थी त अहिड़े अलाह जे तरफ़ां क़रान शरीफ़ रखो आहे जेको ज़बरदस्त इल्म वारो आहे हुनजे इल्म ॿिए कंहिंजो इल्मु कोन्हे हुनजी इज़त जहिड़ी ग़लते जहिड़ी ॿी कंहिंखे कुवत कान्हे ईअं थी वरी दम एॾे कुवत जो साइड जेकॾहिं को झुकी पवे को न्याज़मंदी करे त अलाह ताला हुनजा गुनाह माफ़ करे छॾे वरीद वरी पोइ चए थो त हज़राब अलाह ताली अलो मिलियो आहे रोअ शुरू कई रोअण खां अहिड़ी हालत थी जो नज़र जी हालतरात रोंदे रोंदे सकरार थी वियुसि सकरात खां कलम पढ़ी पोइ इहा ख़बर जहिड़ी उमिरि खां रुक पहुती का सिध वियो कज़ाए सघ जो रसूल खे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कयूं हेॾी जादतियूं जादल बिल बातिल ऐं झगड़ो कयूं बातिल सां ले युद्ध बेहल हक़ आहे जीअं हटाए छॾनि इन झगड़े सां हक़ खे तिरकाए फिटी कनि हक़ खे पोइ हुनखे पकड़ियो पकान ख़्वाब पोइ कहिड़ी तरह मुंहिंजो सख़्तु हुयो पकड़णु बजाए हू पेरबरनि खे पकड़नि असां पकड़ियोसीं बजाए हू खे पहुचाइनि असां हुननि खे तिबाह कयोसीं मुंहिंजी दुनिया बि ख़राबु ख़राबु थी वई आख़िरत बि तिबाह थी वई इंसानु ॾिसी हिन ॻाल्हि खे सोचे ऐं सम्झे त रब तबार कोताला जो कहिड़ो शान आहे ऐं कीअं रब तबार कोताला क़ौमुनि खे पकड़े गिरफ़्तार थो करे जेके शख़्स अलाह जे हक़ में ग़लती था कनि ऐं नबियनि जे बारे में जेके ग़लती था कनि कहिड़ी तरह मुंहिंजो पकड़णो हुयो इन में सारो सबक़ु आहे कुरेश खे इन ॻाल्हि खे सम्झो मथां तव्हां पंहिंजे आफ़ियत खे ॾिसी मगरूर बणिजो ईअं न आहे करिणो अहिड़ी तरह साबित थी चुको आहे ॿोल अलाह जो उन्हनि शख़्सनि ते जेके काकिरा अन असां उहो कहिड़ो इहे इहो जनमी ख़ुदा जी ॻाल्हि इहा साफ़ साबित थियल आहे त जेके काकर आहिनि उन्हनि ते ऐलान जे मुआफ़िक दुनवी अज़ाब ईंदो जहिड़ी तरह बदर जे अंदरि ॾिठो अलाह जो ॿोल साबित थियो ऐं उहो उन्हनि खां न टरियो अनम असा बि नार उनखां पोइ वरी जन वरसी थींदा दुनिया में अज़ाब बि आयो जे बदर में काफरनि ते अज़ाब आयो इहो आहे हक़त कलम रब साफ़ थी वियो माना अलाह ताला जी आयत ज़ाहिर थी पई सिधी सही आहे अलॻि फरमाए थो तव्हांजी जेका ॿी जमात आहे दीन जे ख़िदमत वारी उन्हनि जे लाइ असां वॾी हेॾां मदद कई आहे मुंहिंजे दरगाह में हमेशह गुआ घुरनि था इस्तफ़ा कनि था ऐं अलाह जो फरमाए त उहे इन महिनत में लॻा पिया आहिनि उन्हनि जी दुआ उन्हनि जो इस्तफा तव्हांजे लाइ इहो मुंहिंजे रहमत जो सबब आहे जो उहे गांव थो अचे पहिरीं अलाह ताला मुनकिरन ऐं मुजर्मनि जो हाल ॿुधायो ऐं ज़बून हाल हुननि खे ॿुधायो उनखां बाद मुक़ाबले मेंबारकाल पंहिंजे पंहिंजे हाल खे पेश कयूं बीठा आहिनि अलाह ॿुधाए जिन जी ग़ज़ा सिर्फ़ ॿी न आहे तामीर ऐं अलाह जा ज़िक्र इलाही आला दर्जे जे ईमान वारा शख़्स उहे पंहिंजे परवरदार जे आॾो मोमिननि जे लाइ अलाह जे दरगाह मां इस्तफ़ार पढ़नि था ऐं उहे जेके खणनि था अर्ध कर तस्बीअ पढ़नि था रब जी तारीफ़ जी ऐं ईमान था आणनि ते इस्तफार था कनि हुननि जे लाइ शइ खे वसी आहे हर शइ ते वसी आहे इहो जेको आहे रमतनि ऐं इल्मनि इहो तमीज़ आहे फ़ाइल खां मोहबल थियल आहे ऐं हिननि खे जेके ग़लतियूं आहिनि उन्हनि जी लहनि अञा वधीक बि रोमन आबा आहिनि हिननि जा जेके अबा दादा आहिनि उन्हनि खे बि मतिलबु त ईमान हुजे जा काकर थिया आहिनि ऐं इन्हनि जो औरतूं ज़ुरियात आहिनि हिननि जी औलाद मनसला जो लफ़्ज़ हिन सां लॻो माना ज़ालू ऐं औलाद हिननि जी ईमानदार हुजनि काफ़िर न हुजनि त पोइ उहे तोड़े किरियल आहिनि दर्जे में घटि आहिनि अमलनि में उन वॾे दर्जे ते न आहिनि पहुतल पर रब ताला तूं उन्हनि सां अहसान कजांइ जो उन्हनि जे उन्हनि जे करे हिननि सभिनी खे आला दर्जे ते इहा बि न आहे उन्हनि जा बि ऐं उन्हनि जी औरतूं बि ऐं सभिनी सां लाहिब कजांइ छो त हिन दुनिया जे अंदरि पंहिंजे घुरंदी आहे इहो जेको नतीजो जी हक़ीक़त में उन्हनि खे दर्जा थो करे ऐं फरमाए थो त उन्हनि जे आमाल मथां असां कीअं घटाईंदासीं हूंदा हिननि जा दर्जा वधाए छॾींदासीं जनत जे अंदरि हिकिड़ो अहसान ऐं इज़त आहे जो सारो पुटु बि अॻियो हुजे दर्जे तंहिं करे दर्जो थो करे हकीम सान खे बचाए ॾियां हाणे सही आहे जेको बुराइण खां बची वियो त हेॾी तो तो बसि कयो इहा सलाहियतूं जेके सलाहियतूं क़ौम में आहिनि उन सलाहियतुनि में सलाहियतूं इहे सलाहियतूं हली उभरी थी पवनि पोइ उन शख़्स जे दुआ सां उभरनि हुननि जे ईमान सां उभरनि हुननि जी महिनत सां उभरनि मलायकनि जे ख़िदमत ऐं दुआ उन इस्तेफ़ा सां उभरनि ॿावीह ताईं जनती टोलो टोलो अलाह जी बेज़ारी तमामु वॾी आहे तव्हांजे बेज़ारी खां तव्हांजे नफ़्सनि खां अॼु तव्हां पंहिंजे नफ़्सनि खां बेज़ार आहियो पंहिंजे जान खां कक आहियो पर ख़ुदा तव्हां खां वधीक बेज़ार आहे ईमान जंहिं वक़्त में तव्हांखे ईमान ते सॼो पियो वियो त पोइ तव्हां इनकार ऐं कुफ़ुर पियो कयो जॾहिं तव्हां दुनिया जे अंदरि कुफुर पियो कयो हुनखे ईअं चवंदा अॼु तव्हां पंहिंजे नफ़्स खां बेज़ार आहियो पर दुनिया में जॾहिं तव्हां कुफ़ुर कंदा हुओ त अलाह तव्हां खां सख़्तु बेज़ार हो ऐं तव्हां ते फिटकार विझंदो हो इहा हालत अथव इनकार कंदा पोइ चवंदा रब न दुआ घुरंदा अलाह ताला खे सभु करे पुकारे चवंदा रब न अमर त न सिन अलाह ताला तो असांखे ॿ दफ़ा माना अॻे असां आयासीं दुनिया में हाणे असांखे वरी आख़िरत में ज़िंदगी ॾिनी थी अमर त आहिनि न सनत आहिनि अॻे असां कोन हुयासीं वरी विच में मौत ॾिनी विच में दुनिया जी ज़िंदगी अॻे कोन हुयासीं अदम पोइ आंदे वजूद में अदम उहो मौत हो असली यको हले वियो अगल में ऐं वरी तो असांखे मौत ॾिनो आरज़ी असली मौत जे मुक़ाबले में आरज़ी मौत ॾिनी माना असली मौत जे मुक़ाबले में तो असांखे वरी वजूद में आंदो वजूद में आहे न ख़बर दुनिया जे अंदरि मौत ॾिनी हाणे ॿ मौत थिया ई हिकिड़ो अॻियो असुली ॿियो हाणे जेको थींदो ईअं सम्झो हिकिड़ी हिन दुनिया जी माना ईंदो जे मुक़ाबले में हाणे असां गुनाहनि जो एतिरा कयोसीं असांखे को रस्तो आहे अफ़ज़ोस जो असां निकिरण जी का हाणे सूरत नथा ॾिसूं छो त जीअं अदम में अॻे हुयासीं विच में जेको आर जो हयाती ऐं मौत जो जो हो आर उन आर जी हयाती में असां कुझु न सम्झी सघियासीं जे करे त बचा थी वञे हा हाणे जेको अॻियो अदम हो उन अदम जे मुक़ाबले में हाणे जेको असांखे वजूद ॾिनो थिए आख़िरी गुंजाइश आहे त ॿ दफ़ा हैराए थी हाणे बाक़ी टियों दफ़ो बि असांखे हयाती पोइ खणी मारे मतिलबु इहो आहे माना ॿीहर हाणे दुनिया जी मोटाए पोइ साईं उतां जो अचूं त पोइ ॾिसंदे भरी अलाह ताला जी दरगाह में अर्ज़ु करण जो मतिलबु कमु थी वेंदो दरगाह में इहा ॻाल्हि था चवनि ऐं था असां हाणे तमामु उन मामले में पाण खे ग़लति कार बि सम्झियोसीं जो असां न्याय त ग़लती में पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियो आहे हिन करे जॾहिं कंहिंखे पुकारियो पियो वियो अलाह जे तरफ़ अकेले कफ़र जो इनकार कयो हेकड़ा जी न मञी पंहिंजे कूड़नि मालिकनि जे तरफ़ टुकी विया हुया तंहिं करे हाणे तव्हांखे इन हाल में रहणो पवंदो ऐं असां रखियोसीं तूं मिलूं जेकर शिरक पियो थिए त तव्हां ईमान पिया आणियो जेकर ख़ुदा जी हेकराई पई ॿुधाइजे त इनकार पिया कयो अलाह जी बादशाही ॿुधाइजे त तव्हांखे उन में न पई वणे ॻाल्हि पर जेकॾहिं तव्हांखे ॿियनि मुल्कनि हाकमनि वॾेरनि हिन सां तालुक वठाइजे त तव्हां हिन में ईमान पिया आणियो पर हुकुम लाहे कबीर हाणे अलाह करे तव्हांजो फ़ैसिलो कोन्हे तव्हांजो फ़ैसिलो गुज़रियो हाणे जेकॾहिं तव्हांजो फ़ैसिलो मञिजे माना वरी दुनिया में तव्हांखे मोटाए अचिजे तॾहिं माना वरी बि फ़ैसिलो तव्हांजो अॻे तव्हांजो फ़ैसिलो हाणे तव्हांजो हाणे तव्हांजो फ़ैसिलो आहे अॻे कहिड़ो हिन जो फ़ैसिलो जंहिंखे मञनि त हे ख़ुदा आहे जंहिंखे मञनि त ते नफ़ो ॾींदड़ जंहिंखे मञनि त नुक़सानु आहे अलाह जी हक़ीक़त ई ताईं उहा सभु तव्हां वटि बेकार ई अॻे तव्हांजो फ़ैसिलो हो हाणे असांजो फ़ैसिलो आहे फ़ैसिलो हाणे ॿीहर असां कोन हटाईंदासीं ॿीहर फ़ैसिलो फ़ैसिलो फ़ैसिलो हटाईंदा वरी बि तव्हांजो तव्हांजो कोन्हे ख़तमु आहे फ़ैसिलो पोइ तव्हां पुकारियो अलाह खे पंहिंजे रब खे पुकारियो दुनिया जे जहान में नसीहत आई आहे उनजे लाइ इबादत खे खे पे सम्झा कनि काफ़िरन खे नथी अचे मगर अलाह ताला जो जेको साहियो बंदो हूंदो हुनखे इहा ॻाल्हि सम्झ में ईंदी मुखलसीन माना आया त अलाह जे मां वाइज़ नसीब उहो शख़्स वठंदो रुजू उहो कंदो जेको अलाह जी इबादत जे लाइ मुख़लिस थी इख़लास खे न पसंदि कंदा दुनिया जे अंदरि तव्हां ॾिसो हिकिड़ो मुख़लिस थिए थो त पूरो माहौल दुश्मन आहे ऑफिसर आहे त पूरा ऑफिसर दुश्मन मुलाज़िम आहे त पूरा मुलाज़िम दुश्मन जेकॾहिं दुश्मन घर में आहे त पूरा घर वारा दुश्मन आहे रिश्ते में आहे त पूरा रिश्तेदार दुश्मन आहे अलाह ताला हुन ते कहिड़ी तव्हां इहा खणी आहे सिट सिटी आहे अहिड़ी हरकत तव्हां सिटी आहे काफ़िर हिन खे न पिसंदि था कनि इख़लास खे फी इता तिल वफ़ी इबाद तिल इख़लास था कराह था कनि काफ़िर तंहिं करे पोइ इन्हनि जे कराह थी तव्हां परवाह न कजो कनि रब ताला जे हथ में अलाह ताला जे हथ में अलाह कयो अहिड़ो महफ़ूज़ रखंदो आहे भला रेगिस्तान में कोशिशि कंदो आहे त घर वारनि उठनि खां परे ऐं महफ़ूज़ त मथां बीमारी लॻी पवे सियाणो जत कोशिशि कंदो आहे त मुंहिंजे रहंदी अल जवाबु न ॾींदो अॼु हुकूमत कंहिंजी आहे या ख़ुदि उहे जवाबु ॾींदा चवंदा जवाबु ॾींदा इहो हिन करे एतका त दुनिया में बि रखंदा हाणे आख़िर में उहो इताब न कंदा तव्हां थोरो थोरो हिन ॻाल्हि खे जाचे ॾिसो जेकॾहिं मूं वटि हिकु माण्हू हूंदो न ख़ाब लहंदो उते का शिरक जहिड़ी ॻाल्हि ॾिसंदो कुफर जहिड़ी ॻाल्हि ॾिसंदो परहेज़ कंदो सतर जहिड़ी ॻाल्हि ॾिसंदो परहेज़ कंदो बुरी ॻाल्हि ॾिसंदो परहेज़ कंदो जहिड़े जहिड़े आदत ते ज़िंदगी गुज़ारे थो निंड में ॾिसंदो उन क़िस्म जी त पोइ मरण खां बाद हिननि माण्हुनि में अलाह तबार कोताला उहे कादो तंहिं करे उहे त चवंदा बाक़ी काफ़र जवाबु ॾींदा हसरत करे चओ त ॿियो को जवाबु कोन्हे हाणे कंहिंखे चऊं त कंहिंजी हुकूमत आहे अॻे त अलाए कंहिंजी कंहिंजी हुकूमत वञी हाणे न मां बहिराल जवाबु हिकिड़ो हूंदो काफ़र जो हूंदो लाचारीअ जे करे करे हिकिड़ी को बि हिकिड़ो कोन हूंदो इहे जवाब आहिनि ॿिनि वक़्तनि जा सुवाल बि आहिनि हाणे ॿिए वक़्त जो जवाबु जॾहिं फना थी वेंदी का शइ न रहंदी हुकूमत आहे पाण अलाह पंहिंजो पाण खे जवाब ख़बर अॼु हर हिकु नफ़्स खे संदसि कयल मिलंदो कोन्हे जल्द हिसाब हीअ आहे त मखलूक जे मुहाज़िबे में भला शा न अहिड़ो सिफारिशी जंहिंजी का ताबेदारी कई वञे को कंहिंजो सिफ़ारिशी न हूंदो अहिड़ो बुरो हाल थींदो वक़्त में जो जी का क़बूल करे हिन जे मुताबिक़ जवाबु ॾिजे न थींदो ॼाणे थो जिन माण्हुनि दुनिया जे अंदरि ख़ानत कई हूंदी अला तबरत खे ॼाणे थो छा ॾिठो छा लिकायूं अहिड़ो माण्हू कोन हूंदो जो मखलूक खां त नज़र पंहिंजी बचाए ऐं पोइ चोरी छपी निगाह कंहिं ते विझे ऐं पोइ अलाह खां निगाह महफ़ूज़ रहे जेका नज़र कजे थी पई पर विच में इहा शइ तुंहिंजे साम्हूं आई पर हिन विच में इहा नज़र तोखे पंहिंजी नज़र अचे थी नज़र जी नज़र पई लतीफ़ अलाह ताला अहिड़ो लतीफ़ आहे जो तुंहिंजे निगाउनि ते हुनजी निगा जो जॾहिं तोखे पाण ते नज़र ॾिनी हई तॾहिं तुंहिंजी नज़र हुई यकी पर जॾहिं ग़ैरत तुंहिंजी नज़र पई त अलाह ताला हाणे पाण लिकाए वियो ख़ुशी बसि हाणे ग़ैरत नज़र हुजे अलाह ताला अहिड़ो कयूं हीअ आहे आलम ख़ाइ न त आयो मां तोखे सुधू ऐं जेको सीने में इंसानु लिकाए थो अलाह तबार ताला खां इस्तफार करणो घुरिजे अलाह ताला फ़ैसिलो कंदो आहे हक़ जो हेॾो फ़ैसिलो आहे वॾो रब खां केरु लिकाए पंहिंजे हालति जेको निगाहनि ते नज़र इन वटि फ़ैसिलो थींदो दुनिया में हुजे को दुनियादार को कहिड़ो को बुज़ुर्ग हुजे को पीर को नबी को वली को छा हुजे एतिरो त सही मालिक कोन्हे करे तंहिं करे अवला छा नथा ॾिसनि ज़मीन में घुमनि हा ॾिसनि हा ज़मीन जे अंदरि हाणे हितां जेका हले थी आयत वीह आयत थी हले पई वीह एकवीह ॿावीह ॿावीह टेवीह आयत हाणे हिते अचे थो पियो अलाह जा फैसला हक़ जा आहिनि ऐं हाल थो ॿुधाए उन्हनि काफ़िरनि जो बग़ावत कई ऐं उहो सॼो मज़मून हले थो टेतालीह आयत टेवीह आयत मज़मून थो अचे जंहिंमें अलाह ताला इन्हनि माण्हुनि जो मौक़ो ॿुधायो आहे कहिड़ो हाल असां कयोसीं पासबान हुयो साहिब कज़ाब गॾिजी हिकु जादूगर आहे आहे पोइ जॾहिं हितां सम्झ में थो अचे सल्तनत जा माण्हू मशवरो मारण जे लाइ हुनखे न पिया ॾियनि ईअं थो सम्झ में अचे मौजूदो ॾिसी गिरजी विया पर जो पंहिंजी बहादुरी शुजा जो इज़ार पियो करे या पंहिंजी करे त मां माराए पज़ीराई हूंदी आहे ताक़त त तव्हां वॾी आहे पर अलाए तव्हां छो थिया आहियो असांजे करे कोन थो पंहिंजो आहे पंहिंजो ॾेखारियो छो त बादशाह थियनि में त खपे ठगी घुरिजे जा सभु ठग बादशाह जे तरह ठग न थींदा दुनिया जा सभु कूड़ा न थींदा अहिड़ो तरीक़ो आहे बादशाही करण जो बादशाही ईअं थींदी आहे मूंखे ख़बर आहे त मतिलबु तव्हांजो दीन बिगाड़े मूं हिकिड़े कंहिं रब जी परवाह कई आहे पनाह वरिती आहे जो तूं उन जे हिसाब किताब खां नथो असांखे हिन ॻाल्हि जी का परवाह कान्हे का छो त अलाह त मां तव्हां ॿुधा तव्हां में आयो दॿायो माना घुमनि पिया तंहिं करे अहिड़ो न ॻाल्हाए चिड़ी वञे कुझु सम्झे होश में हुजे हुनखे ॻाल्हाईंदो तंहिं करे हुजत तमामु न थींदी हुजत तमामु थिए हुनखे हवश में रहणु ॾियो इहो मतिलबु आहे हिन जो बाक़ी ॿी का ॻाल्हि कान्हे का केतिरा माण्हू चवंदा आहिनि मोलमिन खे साईं हाणे फिरोन सां अलाह ताला मुसा खे चयो त तव्हां नरम ॻाल्हायो साईं तव्हां असांखे सख़्तु छो था करे ॿुधायो जॾहिं फिरोन खे अलाह ताला मुसा खे हुकुम करे नबीअ खे फिरोन सां नरम ॻाल्हायो पोइ तव्हां अहिड़ो सख़्तु छो था ॻाल्हायो हाकमनि खे कामरनि खे ऑफिसरनि खे तव्हां बि त नरम ॻाल्हायो हुनजो जवाबु ई आहे जवाबु ई आहे त उहो फिरोन हुयो उहो काफ़िर हो ऐं हिते जेको कलाम आहे कहिड़ा बि वॾा माण्हू हुजनि या नंढा हुजनि तंहिं करे ॻाल्हाइबो त वॾी सख़्ती सां ॻाल्हाइबो उन में कबी छो त अलाह ताला जो दिमाग़ जो पाड़े पंहिंजनि खे ईअं ॿुधाइबो पराओ तंहिं करे उनजे लाइ मतिलबु बेहोश थी वञे त कल मां वियुसि पर ख़बर ई न मुस्लमान हुजण खां पोइ अचे क़ुर थिए त वञी जनम में पोइ परवाह कान्हे का हुजे बि मुस्लमान क़रान ॿुधण ते बेहोश थी वञे तबलीग करण ते बेहोश थी वञे कावड़ थी वञे छॾे अलाह ताला कहिड़ी परवाह आहे उन हिकिड़े वारनि वञो वाकई वॾी शख़्सियत आहे उहो ई मानो जे मुसाल हिदायत कंहिं कज़ाब जेकॾहिं उहो मुसरफ़ कज़ाब आहे त उहो न पहुचंदो पंहिंजे हद ते तव्हां मुसिर्फ़ु कज़ाब त तव्हांजो बि कमु लॻंदो विचो ॻाल्हाए ॿिन्ही खे थो पवे उहो बचाईंदो जेकॾहिं ॾिनो छो त ॻाल्हियूं तमामु मज़बूत हुयूं ऐं पकियूं दलाल साबित हुया हितां ईअं सम्झ में अचे थो त अलाह ताला जो जेको इहो फ़ैसिलो आहे मज़बूत फ़ैसिलो आहे बिल्कुलु ऐं हुन बि ईअं वीचारे ॿुधायो पियो हिननि खे ऐं ॻाल्हि पूरी तरह सां सम्झाई हिन जेका दावा कई फिरोन न ज़रूरी अब्दुल मूसा छॾियो त मूं खे क़तल करिया माना हिन दावा नुबूअ जी कई आहे इहा ग़लति दावा थो करे पियो ऐं जेकॾहिं हुननि खे जवाबु ॾिनो त बाबा जेकॾहिं सच आहे त पोइ तव्हांखे इहा चङी ॻाल्हि कान्हे जेकॾहिं कूड़ आहे त बि पंहिंजे गर्दन में पवंदुसि रसवा थींदो थींदो ख़तमु अलाह जी आदत न आहे जो हमेशह अहिड़े कूड़े खे छॾे ॾे इहो हुयो मक़सदु मतिलबु हिन जो इहो हो त जेकॾहिं तव्हां हिन खे मारण सां घुरो त जल्दी मारण जी ज़रूरत न आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां सचो आहे मारियोसि त पोइ त नुक़सानु आहे छा असांजे लिखनि था जेकॾहिं कूड़ो आहे त जंहिं कूड़ ते ॻाल्हाए थो उहो ई कूड़ हुनखे पाण ई सदा थींदो ऐं जेकॾहिं सचो आहे त पोइ तव्हां पंहिंजो फ़िक्र कयो इहो इन खां बाद हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ख़ासि त हिकिड़ो माण्हू कूड़ो अहिड़ो शख्स जंहिंजो कूड़ सरी हंधि ज़ाहिर न हुजे पोइ जेकॾहिं मुदई ई रुगूअ जो आहे ऐं हाणे थो कूड़ ऐं उनजा उनजा जेके कूड़ आहिनि से गलायल सां ज़ाहिर थी पवनि ऐं दलाल हिन वक़्त में त दलाल जो ई कोन्हे अॻे जी ॻाल्हि आहे दलाल जेकर ज़ाहिर थी पवनि त पोइ हुनजे लाइ माण्हू गौर करे भली पर जेकॾहिं दलाल ज़ाहिर हुजनि कूड़ थो हणे त कतल आहे सां साबित थियल आहे को बि शख़्स बीहे बसि इहा हिकिड़ी हुनजी दावा अहिड़ी आहे जेका हिन जे लाइ कतई सुबुह आहे त इहो कूड़ थो हणे ऐं दावा थो करे तंहिं करे बिना कंहिं कंहिं कंहिं हुनखे जेतल करणु वाजिबु आहे ऐं अहिड़ी तरह सां जेको आहे छो त शुभो कोन्हे न हज़रत में जेको समझदार माण्हू हो उन खे उन आज़ाब वारे ॾींहं खां मां तव्हांजे लाइ सिझा थो पियो जो उहो हिकिड़ो वॾो मामिलो हो वॾो ख़तरे जहिड़ो मसइलो हो जेको अॻे थी गुज़रियो आहे त तुंहिंजे ॻाल्हि खां मां तव्हांखे ॻाल्हि थो ॿुधायां जो मुताबो तव्हांखे नुक़सानु पैदा थिए उहे कहिड़ी जमातूं क़ौम सलाम जी हाथ जी समूद जी इन खां ॿियूं क़ौमूं वलर जा वलर गुज़रिया आहिनि उन्हनि ते अलाह जो अज़ाब अज़ाब अची वियो माना अॻियां फिरका मतिलबु तव्हां बि उन फिरकनि में हुजो ऐं हेॾा साम्हूं हुजे तव्हांजो सचो न बि जी उहे दिबा थिया तव्हां दिबा थियो ख़्यालु कजो इहो अलाह ताला ॿारनि ते ज़ुल्म करण जो इरादो कोन कंदो आहे या क़ौम तनाद हे क़ौम मां डिॼा थो तव्हां ते अहिड़े हिकिड़े ॾींहं खां जंहिंजो हकल पुकार थींदी जंहिं वक़्तु तनाद हुन हकल पुकार मतिलबु आहे क्या मत जो ॾींहुं मुराद मशर जे ॾींहुं सभु गॾु थींदासीं उते हकल पुकार हूंदी कहिड़ी हूंदी हुते या अल जन्नत ख़ुलूदुल्ला मौत या अल नार ख़ुलूदुल्ला मौत इहा अकल पुकार हूंदी ए जन्नत वारो हमेशह रहो वञी मरण कोन्हे ए जनम वारो हमेशह रहो वञी मरण कोन्हे हेॾे सज़ा पायो होॾे नेमत खाओ इहा माना या इहा माना आहे त जेको हकल पुकार वारो ॾींहुं मथां अची वञे तव्हांजे लाइ ऐं जंहिंजो अज़ाब तव्हां अचे बरकुल में ॿुधण वारी ॻाल्हि थी पए जहिड़ी तरह सां अॻिते ज़ाहिर थी या हिनखे ख़तरो थियो त अहिड़ो अज़ाब जो ॾींहुं ज़रूरु हिन जे ज़िद ते ईंदो जीअं अॻियां आयो छो त हिन मिसाल ॿुधायो आहे तव्हांजी जेका ज़िंदगी जी कापी आहे अॻियां तंहिं करे मथां निकिरे हितां हिन फ़ैसिलो कयो त हतल पुकारा वारो वारो वारो ॾींहुं ॾींहुं कजो कजो मथां अहिड़ो थियो दुनिया जे अज़ाब खां बि हुननि खे हज़ार पियो ॾियारे आख़िर जे अज़ाब खां बि हज़ार पियो ॾियारे हुननि खे छो त माण्हू रड़ियूं कंदा आहिनि कीअं कहिड़े वक़्त में हिदायत वारो न हूंदो ग़लती इहो वक़्तु हलियो इन खां बादरताम जो दौर थो अचे पियो नज़रतुल हुयो थी अहिड़ी तरह अलाह ताला उन्हनि शख़्सनि खे गुमराही में धिको ॾींदो आहे जेके सराफ वारा हूंदा आहिनि मतिलबु त तव्हां अॻे ईअं पिए चयो त भला हाणे इहो रसूल हुयो त अञा सुठो रसूल हुयो हालांकि तव्हां उन वक़्त में यूस अल जो मुकदरु कोन कयो पोइ महसूसु कयो त वाकई कॾहिं हुयो